Be, ez da izan da, eh, pentsatzen alden bezala, bilkura berezia antolatu zuten hartuten, ni begira Frantziako lehen ministroak hartu dituen erabakien ondotik, punduat eh, egiteko George Labaze, presidenteak hartu du itza eta hiru puntutan labuk bildu du departamentoaren iritzia lehenik eta behin, penagazia izanik ere, Jean-Marc Ejo lehen ministroaren eh, erabakia, onartzen zuela, ezan du Labaze presidenteak, eta ondotik, be finantzatzen segitu behar eta tur eta bordale arteko diru e, bidearen eh, diru laguntzak bertan utzi behar zirela, bertan bera utzi behintzat bohdale eta endai harteko obrak asien zin. Jadanik, eh, hogeita mar milioi euroko diru laguntza eman atzuen departamentoak, eta atik ez du aipatu diru horrekin zer gertatuko den nora joanen den diru hori ea behezkuratzeko aukerarik izanen den ezan bezala, bertan bera ustea e, aipatu du Jorge Labaze presidenteak, eta erabaki hori elduden ireilerako pusatu du elduden ireilean hartu beharko luke beraz, departamenduak, duk eta bojale arteko AHTA finantzatu finantzatzen segitu, ala ez erabakia. Ondoren, oposizioak hartu du itza, Grison, mintzatu da lehenik, Mark Grison, UNPeko departamenduko burua, eta hitz gogoxak izan ditu departamenduaren kontra, Jorz Labazeren politikaren kontra, ezan ez, gobernuak argiki departamentu hau, lujalde hau, bestan bera edo bazter, utzi duela, eta alen juze akitaniako kontseilak eh, akitaniako kontseiluko presidentea eta Jorge batze departamentuko presidentea entzat porrot bat izan dela gertaturikoa. Eh, aipatu finanzamendua, torre eta bohra finanzamendua, hemen ahatxetea egin izedin behme bezala aurkezutuzten garaian, behme hori eman zuen departamentuak eta orain be, atxetea ez dela egingo egiten ari dira gubernutik, ez bintzat 2008 ja arte, eta orduan makrizonen iritziz, 2008 milioi euroiek galdutzat eman behar dira, ez direlako sekula behiz behiz kuratuko alegiaztek ere hartu eta alegiaztek izberak izan ditu. Ezan ez, hogeita mazilei euroiek galduak direla, 2000 eta hogeita pusatzeak ez egitea esan nahi duelako argiki gobernuaren aldetik. HTA ez da egingo eta beraz, departamentoak deusentzat finantzatu du, tuk eta bohdala erteko eh, HTAren Berak ejan eh, ezan duenaz, hemen tokiko trenbideak berdira garatu, eta horztako, diru amaitekotan, bebesteak beste, baiun eta garazi harteko trenbidea behitzeko manbarko litzeko. Teke, tokiko trenbideak garatuz, tokiko garaio bideak, garaio publikoak berdira garatu. Ezan bezala beraz, ez tabai da handuzea bai ari da gertatzen kontsilu nagusian, oraindik ez da bukatu, baina horrengoz eh, bergia hori da, labazek, jorx labazek, finanzamendua bertan bera uste era, eh, aipatu duela eta erabaki hori elduden ireilan hartuko dutela.